Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš tog show braci bože. Idu, recimo, četiri takta ovoga, ili četiri daktilna, ono, okej. Okay. Ja ću da ti brojim. E, ima čovjek za brojanje. I četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle idete u Braći Budki. Znači, mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača finika počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Dobro evo nas ponovo zajedno kao i svakog ponedjeljka prepodne nešto posle 10 časova. U skladu s našom tradicijom da u studiju dovodimo zanimljive goste ili govorimo o interesantnim temama, nadam se da vas ni danas nećemo izneveriti jer tema je nada sve intrigantna, duboka, stara koliko i ljudski rod, a naš gost je izuzetno zanimljiva ličnost. Sa njim ćemo časkati o magiji, okultnim pojavama i radnjama, misticizmu, onostranom meditaciji. Dragi slušalci, sa nama je gospodin Obrad, beli mag, čovjek na najisturenijem položaju borbe između dobra i zla. Dobro večer. Dobro večer i vama. Česti gost na radio Talasima. Pa meni je drago da dođem ovdje kod vas, još vas poznajem iz ranih emisija. Da, da, nas, nas se inače nas dvojice se inače poznajemo evo, već nekoliko godina, ali svaki put kad vas vidim vaš prodoran, doduše malo ovaj, zamućeni Ma pa meni u radiju tu smetaju i talas i tu se teže koncentrišem i ovaj fercera i okolo tu što sve zuji mi ovaj e, odašiljač mi smeta, malo tu mi Da, pa e, kao što rekao, časkat ćemo na neke transcendentalne teme, zato evo, krećemo lagano i opušteno. Reći ću činjenicu, u nekom od prošlogodišnjih politikinih zabavnika ste napisali da je magija svuda oko nas. Magija, da. pričamo o magiji. Da, e, magija to je jedno, ovako naučno rečeno, to je jedno ometanje. Bela magija, ona onemogućava rad moždanih talasa i put prema idealima dobra, sreće, ličnog zadovoljstva. Imate tako puno ljudi koji su nesrećni strašno, ali ne znaju zbog čega, a oni su u stvari ne mogu da se odluče, žive loše, u lošim stambenim uslovima, nisu ni svesni da su na njih bačene zle sile i čini. Znači, u ovom slučaju govorimo o dve vrste magije, bela magija, crna magija. Vi ste beli mag. Ja sam beli mag, to je u stvari borba protiv crne magije. Ja sam protiv njih, oni su protiv mene. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. To sam, to sam ja htio da kažem da ideje modernih tendencija često eh, MTV, CNN i sve to eh, često maskiraju pravu prirodu crne magije. Moda muzika, familijaran odnos prema životinjama recimo, fetišizam, automatizam, degeneratizam a jednom recite magična krpa recimo? Pa i magična krpa i ona astonish pasta recimo, sve je to samo jedan od načina kako da se na tržištu, da se od naroda običnog, da se uzmu pare kroz crnu magiju i da se proturi neka od ideja crnomagijskih. I da se ideologija crnomagijska proturi. Ja ću vam poslije govoriti o tim vetrovima i o zapadnom vetru. Dobro, dobro. Recite ovako kratko da naši slušalci budu ono, malo upoznati kratko, znači samo neke od vaših moći. Pa evo ja ovako u nekoliko crta mogu da kažem da ja skidam crnu magiju. Dobro. Imam sposobnost predviđanja, a posebna specijalnost koja je moja, to je sa 100% tačnošću ja gledam u živo meso ili neki od unutrašnjih organa i tako predviđam sudbinu. Dragi slušalci, sa nama u studiju je gospodin Šri Guru Obrad Hare Krishnan, Matimbe Zulu Kyoto, taj čiji crtica Mu. To je njegovo puno ime i prezime. Ova crtica, šta ona znači? To pa crtica, to je obavezno zbog toga što u stvari ovaj, pripadam jednom, jednom redu koji... Uh, crtica ima kao osnovni simbol. kao deo imena. Aha, to je malo i problem u ličnoj karti isto imam pa problem sa tim crticama. Imao sam još neke znake, ali to nije kod nas pa ste pa sam to izbacio iz imena. Da, da, dobro. Vi ste inače čuvar svete krave. Pojasnite to. <laughs> to je meni najdraža, to je titulo u stvari, to ne mora da znači da ja čuvam i krave, iako i čuvam krave, ali to je titula. Dobro. Jer krava to je izvor života, znanja i tajanstvenosti, a to je zato što krava ćuti. Dobro. Mada na prvi pogled krava, ovako kad se zagledate u nju, ima vodnikav pogled, ali to ne znači da je ona, na primjer, glupava ili bezosjećajna. Ona je samo povučena u sebe. I ona je prepuna znanja za onoga ko zna da preuzme to znanje od nje. Inače, kad bi krava bila, da kažem, neko niže biće, ne bi Grci i Egipćani toliko krave žrtvovali u ime Boga Anusa, Boga pročišćenja. Dobro, ovo što ste rekli, nekad čuvate krave, nekad ne čuvate, a e, čuvar svete pa krave, ja to, je, titula. To Objasnite oko tog čuvanja. Pa recimo ovako, sad da kažem ja sam imao i, pre sam imao iskustvo sa kravama, recimo kod Ćaleta i Keve ja sam čuvao krave i dosta sam naučio o kravama ali ono što je Specijalno na kravu što je došlo sa kasnim iskustvima i saznanjama, to je njen unutrašnji mir. Da, jasno, krava je baš mm, egzemplar tog, tog unutrašnjeg mira. A ima li razlike između, recimo, obične i svete krave? Pa između obične i svete krave ima jako velike razlike. Samo e, treba naravno imati, uzeti u obzir i to da a, lajk ako se upušta da pravi tu razliku često upada u jako velike probleme zbog toga što svetu kravu i običnu kravu može da prepozna samo stručnjak specijalista za to razoznavanje. Često se recimo neki veterinari upustaju u razmnožavanje sveti krava, ali poznata je stvar da potomstvo od svete krave ne mora da bude sveto, da sveta krava kada se pari sa svetim volom <laughs> Oder der Boden. način potomstvo svete krave također ne mora da bude sveto. Neki, kaže, veterinari se često na svoju ruku upuštaju u rizične aktivnosti da bi izdvojili svetost krave, ali to može samo stručno lice i, da kažem, lice koje ima veliko iskustvo u tim stvarima. I, i nekako prosvećeno, je li tako? Jednostavno, jedno se lepi na drugo. A recite mi, e, znamo da je u Indiji krava sveta životinja. Kakav je stav Indijaca po pitanju krava i svetih krava? To je stara kultura i stara civilizacija. Oni su stvar uopštili zbog bojažljivosti i suevere. Oni su jako osjetljiv narod na te stvari i oni su rekli dobro, mi ne znamo svi da razlikujemo šta je sveta krava od ove obične civilne krave i mi ćemo onda sve krave generalno da poštujemo i poštivamo. I oni to i čine. I pored toga što njima to u komunalnom smislu jako velike probleme pravi i zagađuje okolo i ljudi se i klizaju po ulicama, ali ovaj sveta krava je nešto što oni uopštavaju uopšte pod pojmom krave, da kažem. Spomenuli smo to svetog vola. Talk show braće Budkaj. A čujem da se javljaju neki slušalci pa e, ovaj, ne poznaju neke osnovne biološke principe pa, pa ovaj, to u vezi volova. Pa, pa ovo sam hteo da kažem da volom vlada muški princip, yin-yang na njega važi zelena <laughs> boja i svojstvo vazdušnih znakova. Ovaj mali se ovdje premeći stalno. Rade, rade, daj ovog malog skloni studija. Dobro, znači redki su sveti volovi, a recite mi zašto krava pra, pase i preživa? E, to je povezano u e, mistici sa zelenom bojom krava, za razliku od veverice, koja je u sektoru smeđe boje, i mišara, koja je u sektoru crvene boje, krvi, on je vatreni znak, dok krava, ona je vodeni znak. Zato ima tako vodnjikast pogled. E, čuli smo od pre nekoliko godine intenziviran ovaj problem ludi krava, govedine. Recite zašto Englezi prestaju da jedu govedine? Englezima kao i drugima na zapadu koji su predstavnici zapadnog principa i, predstavnici zapadnog vetra, njima se vraća to što su držali 200 godina Indiju pod žezlom i uništavali svete krave, i sada im se to vraća kroz bolest ludih krava. Oni nisu naučili jednu osnovnu lekciju, a to je simbol Gandijevskog otpora koji im je došao iz Indije. Lude krave to je, da kažem ovako, direktna osveta Englezima i sada im se to vraća kroz to ludilo, zato što ne razlikuju svete od običnih krava. Zrači nešto ima silno. Da imate nekih nadnaravnih sposobnosti. Da, kažem. da, i to su etape bile. Ja sam iz početka počeo sasvim obično. To je da kažem ovako, sad mogu da kažem šarlatanski pristup. Nešto sam naučio neke trikove. Da? Gledao sam u kafu. Dobro. U karte sam gledao i tako druge neke oblike tog primitivnog vraćanja da? sam e, učio i od babe. Da i pravio sam ćoroskope neke za komšiluk, ali to nije bio, bilo to i ja osjećam da nisam bio zadovoljan. I koje je po vašem mišljenju? sam znači, postigao. Gde, gde je počelo ozbiljnije zanimanje za magiju? Pa ovako, ja sam još to je bilo tamo ranih 80. godina na poljoprivrednom sajmu na sajmu široke potrošnje otišao na indijski stand da, da kupim ove mirišljave štapiće za mulce. Dobro, i? i tamo tunjao sam malo po sajmu, poslije toga vrućina bila, glad, mirio su okolo pljeskavice, onaj mm. ugalj, mast što kaple na njega i u nekom od tih sajamskih čumeza odlučim ja da nešto pojedem i vidim jedini prazan sto što je bio, sedi za njim onaj Buda što mi je te štapiće za moce prodo. Da. Sedi i ja prisednem kod njega i tu mi malo počnemo tako da pričam, naručim ja mešano meso vešadicu Karađorđevu i onda počne razgovor i tokom tog razgovora ja osjećam da mi to meso ne prija nekako, nekako kao neka gorčina da iz njega izlazi. Je on bio govorljiv čovjek ili nije on, ne, on me samo tako posmatrao, tu i tamo neku reč bi rekao, što je znao srpski, ovaj, i nešto i engleski mi se malo obraćao, ja doduše tad nisam znao jezike, da i kako je ta išla komunikacija? Koja je tema razgovora? To je nevjerovatno, mi smo se, da kažem, prosto razumeli. I onda smo malo raspredali situaciju tamo na stočnom štandu, jer i on mi je tad krave spominjao. Znate, to su bila sretna vremena. Posle toga, ja, posle tog razgovora, ja više nisam bio isti čovjek. On me je naučio u toku tog razgovora, naučio me meditaciju. Da? I ja sam dugo posle toga razmišljao kod kuće i meditirao i tako i ja sam šofer bio i turu sam imao za Nepal da odvezem i onda sam ja otišao u Nepal. Nepal i šta dalje? Nepal to je divna zemlja. To je divna zemlja na oko 6000 metara nadmorske visine, to je jedna srećna zemlja mimo dosega da kažemo, zapadne civilizacije one neguju i poštuju svoje, a pre svega poštuju krave. I tu sam najviše naučio od krave, o kravama, mada sam od Ćaletike imao neka ono Ali ja sam to posmatrao krave više iz, da kažem, stočarsko tone perspektive, ne iz ove duhovne perspektive. I u Nepalu sam inače dosta predmeta proučavao i posle u jednom hramu kada sam jednoga e, sveštenika sreo, on mi je pokazao celu nauku o inkarnaciji i tu smo uz pomoć ovaj računa verovatnoće došli do toga da sam ja sam sebi inkarnacija što je da kažem dosta, velika reč. To je ona poznata formula, je tako? Da, on je računao tu i e, recite kako je dalje bilo? Znači Nepal je bio neki uvod u magiju? Nepal je bio uvod u magiju i od Nepala od tada radim horoskope za domaće i divlje životinje i za kućne ljubimce osim moram reći mekušaca se morskog krastavaca nekih dupljara još zvezdu recimo ne radim horoskop ali i za kućne ljubimce za veliki broj kućnih ljubimaca radim vrlo, vrlo precizne i tačne horoskope, ako se znaju podaci ja mogu da izradim horoskop. Znači Nepal je bio neki drugi, da kažem, veliki korak u vašoj karijeri. Dobro, znači to je bio taj sljedeći, drugi ključni moment u vašoj karijeri, ali onda sledi još jedno veliko iskušenje, da kažemo treća faza vašeg obrazovanja, treća finalna faza ono što ste e, doživjeli u Africi u ljudožderskom plemenu. Ono što sam najviše naučio, a što se tiče bele magije, zapravo sam e, naučio u Africi. To je bila, imao sam jednu turu za Nairobu, bi imao sam da prenesem ceo šleper tigrove masti. Dobro. Ovaj, I u jednom trenutku na jednom parkiralištu gde sam noćio, odjednom jedno pleme me je zarobilo i odvelo u šumu, nekoliko dana smo peške išli, ja sam bio skroz izgrižen od komaraca, od e, izgreban. Vi niste znali da je to ljudoždarsko plan? Ja nisam znao da se sporazumem jednostavno sa njima. I onda normalno stvar mi je bila jasna kad su me zavezali i kad vidim da je dilema da li da me kuvaju, da li da me peku. Ja sam se prepao u tim trenucima, bio sam tako usamljen Osjećao sam se tako napušten, vezan na taj stup kao Isus na gori Maslinovoj. O, to je strašno, ja mogu da, ne mogu čak ni da zamislim kako vam je bilo. Ali Ja, sam imao tu sreću da vrač je izašao ispred plemena i da je mene razgledao, on je meni ocekao jedan komad mesa, a to je, se, to je ono gledanje u meso, znači oni gledaju u meso. I on je, gledajući u to meso, video da ja, da ja imam sile takve da oni to meso ne koriste za ishranu. Tu je bila još nekoliko e, nekih engleskinja i nekim debeli Nemci su tamo bili. samo, samo, samo da, da kažem, ovaj, znači oni su vas praktički prihvatili kao svoga, Oni su me kao svog najrođenijeg posle tog vrač, posle te vračeve intervencije kao svog najrođenijeg prihvatili. I vi ste tamo tri mjeseca... Oni kad nekog svog namirišu, onda su veliki domaćini. I prijatelji, vi ste tamo tri mjeseca sam, ste boravili. Tri mjeseca baš kod vraća sam boravio i da kažem, bio sam njegov učenik. Učenik bele magije. I e, šta je bilo u toku tri mjeseca, je bilo nekih još zanimljivih momenata? Pa to sam htio da kažem, oni su normalno lovili, oni su ljudožderi i ovaj tu nekako recimo neki, ja sam bio prisutan kad su neke debele Nemce jeli. I to je bilo tako masno meso. I, oni se, stihvi upozoravali? Ja sam nemojte to da jedete, vidite kako je ovo masno. Dobro, i? I oni su to normalno odmah su počeli da povraćaju raspolovili su to i jedan deo su tekli i tako su jeli, tako nepripremljeno. A onda ste vi intervenisali, jel tako? ja sam ih naučio, neki, oni bez leba su i normalno to sve jeli. Ja sam ih naučio da neke vojvođanske specijalitete, naše specijalitete tamo prave i oni su se oduševili sa tim švargle, krvavice, džigernjače, dimljena plećka, kavurma, hurke i oni sad, koliko ja čujem, oni sad upražnjavaju ta iskustva. Inače, te auspitije i gledanje iz leta ptica, augurije, sve to sam ja naučio kod njih i naučio sam da gledam u unutrašnje organe. I sad imate tu jedan ožiljak malo poveći na debelom Imam taj ožiljak, a zahvaljujući njemu sam ostao živ. recite mi kad je reč o tom mesu, znači proveli ste tri mjeseca tamo s njima, uživali, jeli ste vi, još je tu bilo žrtava. recite mi, da li vam se gadilo to meso? Meni se to gadilo, ali ne mogu ja da odbijem domaćina, mislim, imao sam predrasude strašne, ali to su njihovi običaji i da kažem domaćin je svetinja. Da, i on, sreće da, ste ostali živi. Da, Dobro. To je stvar gostoljubivosti i da, kažem nekog vaspitanja i, i kod njih i kod nas. Da, kulturni obrazci su različiti kod nas i kod njih. Dobro, i šta je bilo dalje? Hajde da čujemo ljudoždevsko pleme, to ste obavili, tako da kažem, vratili se. Pa ja sam se vratio ovaj, i tu sam sa tim, iskustva, sa tim iskustvima sam postao svestan svojih moći. Naučio sam tamo, prestao sam da se bavim kamionđijskim pozivom i otišao u slobodnja. Dobro. A e, da kažem jednu stvar što sam tamo posebno naučio. To je razlikovanje mokraće po mirisu. Jel da, recite mi, crna, zapravo rekli ste mi da crna magija neki ima izrazit miris ustale mokraće. Da li je to baš miris to prave je mokraće ili... miris, kao, kao kad se piju neki ljuti lekovi. Da? Nešto otprilike kao malo neki sumpor malo da se osjeti. Nešto, ovaj, e, razlika je velika. Znači nije baš pravi miris, kažete velika, velika opet slična razlika. Slično, ali e, oštri njuh može da, da vrlo jednostavno da, to raspozna. Dobro, znači vratili ste se i onda... Ja sam vežbao inače to na Beogradskoj željezničkoj stanici i tu sam došao do jednog zanimljivog iskustva, da u stvari jako mnogo našeg naroda je u stvari začarano crnom magijom. Jel te? A e, o tome se malo zna i zbog toga ja sam odlučio da tu treba neke, da kažem, dramatutične, e, neke korake odlučne napraviti da se to iskoreni. Ja sam video tu u tome svoju misiju. Da, znači, posle svega toga vi se povlačite u sebe i posvećujete svoju suštinu principima dobra. I, znači, krećete u misiju. Ja sam krenuo u misiju i, recimo, prva stvar koju sam savladao do tančina bio je odnos prema vremenu. Aha, da, onaj, onaj slučaj sa vojskom. Vojska vas je nešto ispitivala, angažovala. Recite o Nekako je to došlo i do generalstava ondašnjeg. Da. I vojska je mene privela na ispitivanje. Ja sam znao u svakom trenutku tačno u sekundu koliko je sati. S tim što sam znao pet minuta unapred, ali ja oduzmem od tog mog saznanja, oduzmem pet minuta. I dobijete tačan račun. Dobijem, znači? ali da kažem ja znam i unapred, da kažem to su te predviđalačke sposobnosti. I... one oni su mene zatvarali u razne komore, eh, izlagali me raznim uslovima toploj vodi, um, talasima svakojakim, temperaturama, kiši, ledu, mrazu. Ja sam uvek znao da pogodim tačno koliko je sati. Znači to su bile one zlatne 80. godine. To je za vojsku bilo zanimljivo zbog toga što bi to mogli za tanačenje akcije neki Da, da, jasno. Jer kad vi imate recimo u akciji 30 ljudi i podelite 30 satova, ovaj ide napred, ovaj kasni, ovaj ne stigne na dinamit neki pa eksplodira. Velike su žrtve imali, tako da su hteli od mene da preuzmu to iskustvo i ja sam jednu grupu izvežbao za to. A poznato je da i mnoge strane vojske obaveštane službe koriste crne magove da baš to utiču na časovnike, da pomeraju vreme, da stvaraju zabunu. A ja mislim da SAS se sad mota da ta saznanja preuzme. Dobro, znači to, to je bilo onih 80. godina, kažete da ste tada proputovali celu Jugoslaviju, videli razna mesta. Pa na tim ispitivanjima upoznao sam mnogo, pri, imam mnogo prijatelja pogotovo iz podoficirskog kadra koji je to, da kažem, bio u tim, tim istraživanjima. Jako lepe uspomene imam iz cele bivše Jugoslavije. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butka ranije sam vas pitao da li je magija nauka. Bila nauka ili ne, e, ona mora da ima neke svoje principe. Recite nešto o tome. A ovako, osnovni magijski principi, barem kod ove bele magije koju ja uh, radim... Zastupate i radite. Su četiri e, je broj četiri. Dobro. Četiri strane sveta, četiri principa. Kvadrat je suština, a kocka, iako je savršeno telo, je samo kvadratova senka. Krug i kvadrat su dva osnovna principa, jedan je okrugao, a drugi kockast. Tako da spoj između te dve stvari je da kažem kvadratura kruga i to i naučnici znaju da to ne štima jedno sa drugim. Inače ove šestice, tri šestice, tri devetke i te, te takve stvari to je samo jedno zamajavanje satanističke frakcije klera kako bi samo zakomplikovali računicu i ono što je jasno i čisto zamaglili i kako bi mogli svoje proizvode i ideologiju da valjaju ovaj, da, u narodu. Da, jednostavno teraju ljude da se zamajavaju bespotrebnim računanjem, da, preračunavanjem. Da ne vide, da budu slepi kod očiju. A šta je sa one četiri biblijske životinje? Koje su to? Ovako da vam nabrojim, to su grifon, to je krava, mačka i miš. Znači grifon, krava, mačka, i miš i oni su predstavnici svake od, od, četiri strane sveta na kocki kao i na krugu, što krug kad se iseče na četiri dela imamo gore, gore dole, levo i desno. A to je istok, zapad, sever i jug. Da, u principu svaki krug možete od svakog kruga možete iseći kvadrat, a to je jedna znači, strana kocke. krugom svašta da radite, ali ovo je suština, zemlja je okrugla i kada se primeni princip kruga na to, dobijamo princip kocke na tom krugu. A taj miš, mačka i miš, to je dosta zanimljivo. Zašto oni? Pa ovako, e, mačka i miš su neutralni. Zapad i istok, zapad je crna, crni princip, Isto je beli princip. Ali stvari bi bile statične kada ne bi bili povodljivi sever i jug, a mačka i miš, zna se normalno Bog je stvorio zemlju da nije mačke i miša bilo da se vitlaju, ne bi te zemlja se okretala danas. I to e, je princip kruga. E sad mi recite, sa kojih izvora vi pijete znanje? Ovaj, da, to sam htio da kažem da ja pratim mnogu ovako e, basne pratim strane stare kaubojske filmove onda, su uzori uzori su mi braća e, Grin. Green to je e, Ezop i Peter Green a basne, hoću da kažem u basnama je najčistije znanje basne su paradigme karaktera i dobrote sukob među životinjama je zapravo metafora evo da recimo citirat ću vam mačka u čizmama što je za mene studija dobra i zla. Evo ako mogu. Bio neki siromašni mlinar koji je sem mačka nije imao ništa drugo. Mladić je danima tugovao, a mačak smišljao kako da mu pomogne. Najzad mladi gospod, glavni mačak u čizmama doneo bogatstvo svom siromašnom gospodaru. Kraljeva čerka, lepa princeza i mladi mlinar su potom večno i srećno živeli. Oh, divno, divno, ja se tog sećam e, iz malena. To je mačak u čizmama, on se može predstaviti kao metafora. A ta opet metafora se geometrijski može predstaviti za onoga koji je vizualan tip kao hiperbolični paraboloid. Mm, dobro, Tako da mi možemo iz ovih Eh, da kažem iz ovih osnovnih nekih priča da saznamo jako mnogo. Recite mi ko je zainteresovan gdje može da kupi ovu knjigu? To je biblioteka moja prva knjiga broj 15. mačak u čizmama, biblioteka moje prve knjige. Dobro. Idemo sad, pošto su vesti uskoro, u kratke vesti u 11, kratko geopolitika i magija. To sam rekao, mi smo u ruži vetrova, mi smo u sredini gde se susreću princip istoka i zapada. I tu se sudaraju bela i crna magija, a zna se tačno odakle se taj centar zlara rasprostire. I ja sam kao patriota se ponudio da neke stvari ovde popravim što se uprskalo i što se može popraviti. Dobro, kakve su tu vaše mogućnosti konkretno ja na terenu? Ja skidam crne magije sa pojedinaca, sa teritorija, sa grupe ljudi, sa objekata, sa zaštitnih stava, sa tehničkih sredstava. Bilo je ovdje bombardovanje, kako ste to preživjeli, da li ste bili ovdje? Ja sam bio ovdje i ja sam pokušao, međutim, ja sam ispasao mostove do onog trenutka dok sam mogao da kontrolišem. Ja sam trčao sa jednog na drugi most, međutim posle samo da pojasnim, trenutku... izvinjavam se, samo da pojasnim. Gde ste vi, tu bomba ne pada. To je neki, neko pravilo. Da, da, da. Ja sam sprečavao koliko sam mogao, međutim stigne poziv sa Brankovog mosta da je u opasnosti i baš kad sam ja otišao tamo, tad su srušili i ovaj, ovaj posljednji Žeželjev Žeželjev četiri dana odolevao, vi ste mm. visili na njemu četiri dana i noći i onda... Ja sam bez ikakvih troškova radio koliko sam mogao, međutim kažem to je bilo jako velika, veliki napad crne magije i ja nisam imao vremena, pre toga sam bio u nekoj letargiji i nisam mogao da se prenem i nisam imao vremena da napravim taj zaštitni beli štit bele magije. I još ste znači branili ne samo ovdje kod nas u Novom Sadu objekte nego i šire. Pa ja sam branio i predsjedničku porodicu naročito sam se na to sredio i širu familiju do trećeg kolena računajući tu uh, i ove zaove šurake i šogore. Setimo se Apisa, Crne ruke, terorizam, smrt Obrenovića, masonerija, pa tu su onda templari, rozenkrajci. Lično iz bunja ja sam prisustvo inicijaciji crnootporaša kad su kvali živinu, jer majka jednog otporaša iz Rablja, kaže mi po njenim rečima, kaže da su pili živinsku krv i u oh. svojoj fanatičnoj vudu zaslepljenosti. Oni čitaju tog krolija, piju drogu, posebno bespotrebno kolju živinu umjesto da sede i uče i oni šetaju izdrogirani s onim sprejelima po gradu a e. to je bolest i to treba da se leči kao što je rekao zakonodavac i to treba iz iskoreniti a pošto je koncentrat to deca ne pitaju kad je ritual u pitanju već samo udri oko košincu i redom kolju živinu a treba upozoriti majke da prate mokraću svojih svoje dece kao što sam rekao ja a to nam je sve, taj terorizam sa zahvada donao i meni je žao što taj zakon o terorizmu ranije nije došao. Znači vi ste obilazili ta inkriminisana mesta, pratili ste neke neke od ljudi koji se bave crnom magijom da bi sprečili crnu magiju. Pa, ja, pa da i ja vidim i ovaj šljam do pozicije da je sve to zamađijano. I ja sam tražio slobodan pristup u skupštinu i da preuzme mere da omirišem sva mesta tamo i da omirišem gde se kreću ovaj poslanici kako bi mogao eh, pojedinačno da odmađijava. Dobro, znači eh, tražite dozvolu da, da imate pristup noću skupštini, da slobodan pristup skupštini? Slobodan 24 časa tražim, da bi mogao da odmađijava. Da se vratimo na taj 24. septembar, ponoć 00 časova, dan D. Ovako, ja sam se pripremio da na pa, Palati Beograđanki na vrhu, pošto je to najvišlja zgrada, da emitujem e, svoje talase i da napravim jedan zaštitni štit od crne magije na celom administrativnom teritorijom, pa možda i malo više, ovaj, da taj beli štit napravi. Znači, znači on će pokrivati celu e, teritoriju socijalističke republike Srbije. E, I nešto malo više zbog toga što možda ako treba pojačati izbore iz susednih republika, ovaj onda onda ovaj nešto malo više sam. Inače e, od doktor Šola sam naručio bele lakovane ortopedske sandal cipele zato što ću morati da, da stojim na tome od Ane Burde imam lično mišije šije odelo i tako e, u tom modelu bit će dvosantimetarska guma da spreči negativne vibracije koje će na mene da utiču. Dobro. I? A na leđima i prsima će imati posebno pluteno ojačanje od plute. Onda žena će mi stajati naspram mene i puštati mi laserski zrak tačno među obrve u treće oko. Ja ću stajati na krovu Beograđanke, neću se pomerati, a četiri disko koje su po čoškovima na četiri strane sveta okrenute služit će mi da rasipaju moju energiju, kako bi se formirao zaštitni štit a e, time, kažem, što ćemo preći malo i administrativne granice Socijalističke republike Srbije, malo ćemo i pojačati izbore. Dobro, znate šta, evo imam informaciju da imamo slušalca na vezi pa možemo da ga čujemo, samo vrlo kratko jer nam je vreme prilično ograničeno. Izvolite, slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan i vama. Ništa, eto, nisam se na vreme uključila, ne znam kako se gospodin zove, samo znam da je ime obrat, nisam dalje čula. Međutim, ovaj... Dugačko ime, izvinjavam se, dugačko ime, nećemo ga sad ponavljati. Dobro, dobro, zato što ovako ništa. Mene sve to zanima, ja volim to da čitam i sve čisto informativno, da vidim šta se radi, kako se radi, samo ne znam da li je baš taj zapad, baš se ne slažem u svemu da je zapad tako crn i, i zašto se sve to tako nama dešava i sve mi se čini da ovaj naginje ja, znam, oprostite, znam opozicija da nije dobra, sve ja to znam, svega sam svesna, međutim ni ova vlast nije dobra, a koliko ja zaključujem, ovaj, on a kako nije dobra ova vlast? Pa Pogledajte koliko nam je dobra donela i kako se sve izgradilo, samo treba otkloniti crnu magiju treba otkloniti i te utice. Ali molim vas, pa zašto se onda do sad već deset godina se nije otklonila ta crna magija? Pa sve je večito pod crnom magijom, sve je sa zapada. To se sistematski otklanja, samo ljudi treba, da kažem, treba vreme i treba više kadrova za otklanjanje crne magije. Dobro, zahvaljujem na pozivu, evo moramo da idemo dalje, vreme nam je ograničeno. Recite mi nešto o toj pripremi, znači priprema traje neko vreme pre tog 24. Recite pa, kako, kako izgleda ta vaša priprema? Priprema je takva što ja gledam u kristalnu rešetku i koncentrišem se četiri dana. Dobro. Pre toga čistim se, da. čistim se četiri puta dnevno, što je u principu u skladu sa principom četvorke. Jasno, jasno. To je ukupno 16 čišćenja. Za to vreme ne pijem, ne pušim, nemam seksualne kontakte ni sa muškarcima, ni sa ženama. Ćutim, gledam u sebe, koncentrišem se da bi onda u jednom trenutku naglo uvukao pogled u sebe, prvrnuo očima i počeo da transemitujem beli šum tačno na vreme. Kako emitujete taj šum? Ja saftam energiju iz sunca iz onog lasera koji će moja žena da koncentriše u moje treće oko i on posreduje u nasaftavanju energije skroz oko njega, a beli štit čini praktično intenzivno nasaftavanje okoline kao i, i zaštitu ovaj od crne magije. Znači, A ja odmah moram unapred da se izvinem slušalcima ukoliko budu imali tih dana loši prijem signala jer ću ja raditi tih dana. Znači moguće to je četiri dana pre izbora, dan izbora, sutradan već mogu normalno da slušaju, mislim bez ometanja. Da, znači, znači, moguće da bude loši prijem radio signala zbog vaših radova. Recite mi, ta vaša misija, kakvi su izgledi na uspeh? Pa ja mislim da ćemo da, da uh, uspemo, malo imam zorto od ovih terorista i od poraša, šteta što kaže nije izglasan taj zakon o terorizmu jer bi ja bio bezbenan ali ovaj hoću još da kažem da pri samom objavljivanju zvaničnih rezultata ja ću ekstra kognitivnim putem poslati čestitku predsjedniku. Evo, ponovimo slušalca na vezi. Molim vas, Dobar dan. Samo molim vas kratko, imamo vrlo granično Vrlo kratko, ja vas zaista smatram jednom ozbiljnom radiostanicom, ne ja nego i većina novosađanja. Ne vidim stvarno razlog pozivanja tako nekih e, tipova koji su provladali ovom Srbijom sektaškim ponašanjima, jer imamo 210 sekti u Srbiji i to bi gospodina da vam veruje u Hrista. On tu priča, priča da bi nas zabavljao. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveče. Jednostavno, razočarali ste Mislim, jako ste ozbiljna, dobra stanica, slušana, sa takvim tipovima, pozivanje takvih tipova izgubit ćete rejting, verujte mi. Hvala. Ja se zahvaljujem. Šta kažete, pa, kakav je pa, pa, gospodin je pitao, verujete li vi u Hrista? Ja javno verujem u jednu celinu. Da, da. Znači i on je u sklopu te bele magije, je tako? Po novinama je mnogo ovi koji, koji skidaju magiju. Kako vi gledate na to? Da li vi radite s građanstvom? Ja radim sa građanstvom, ali ja mislim da je to po nama da to čist diletantizam. Dobro. I da to, e, da kažem, ja radim e, besplatno s tim što moraju 500 dinara troškovi poštanski da se plati. A znači besplatno radite? Besplatno, a uz, veliki su ti, pa dok marka, dok pošta. Da, da, da, da, veliki su ti, znači, poštanski ove, troškovi. Recite mi još, koji su vam uzori? Uzori su mi Zagor, Duh sa sekirom, Superman, Uranela, kao što rekao Mačak u presvika. Treba da vam pomogne Naravno, najbolje. vidite ovako, ja mislim da biste trebali da uključite najviše žene vam pomažu u skidanju te crne magije kod opozicije i pozicije. Dobro. A, evo mog ličnog predloga. Da. E, ja bih napravila, znate, onako visoke one drvene stolice Barske stolice. Molim? Barske stolice. Ne, barske stolice. kao za Znate, onako kao ono sa rupom, kao što se noša stavlja ispod. Da, da, kao što su pape. Kao što pape, baš da, te da, da, pape su me inspirisale. Medicinske, papske. Jeste, pape su me inspirisale na to. Pa da napravite jedno hodočašće žena i da posadimo lepo tu naše sve kandidate e, koji se kandiduju za predsjednička mesta, mm. bilo koja. E, manja, veća i najveća. Kada pa žene, recimo iz Jugoslavije, uopšte ovi naši birači, pogotovo žene, isključivo, kaže, od onog od punoletstva, znate, pa dok može da hoda. I da svaka prođe ispod, i da proveri. Jeste, da svi stisnemo dobro za testi se. Onako dobro, zato onako ženski fino. Pa sad ko ostane, Muško. to ćemo ostaviti i na vlast. E, I mislim e, da bi onda i ta crna magija nam otisla. Ja pozdravljam i različite predloge, svi kad bismo se udružili, ja sa belim štitom, a vi sa ovim stolicama, onda bi... Ja mislim da bi rešili problem. ako na svoj način i svog ugla da, se potrudi i onda pa moramo zajedničkim snagama, znate, samo mi niste, ja bih jako volila e, ovaj, sad odmah čekam da mi E, da bude ona proba, znate, za puštanje golubova mira. To najviše zbog onih koji su tihi. A da pa... Zbog tihomira, jeste. Jeste. Dobro, e, hvala vam mnogo na vašim predlozima. Ja vam se zahvaljujem, isto emisija je genijalna. Hvala vam puno. Hvala i vama. čuli ste, čuli ste ima raznih predloga, ljudi su zainteresovani da pomognu. Svako može da pomogne ko hoće, ko nije omađijan. Da, a vi ćete naravno skinuti... A ja, ja ću sa svoje strane učiniti što sam ja u mogućnosti i zašto sam ja kompetentan. Dobro, da rezimiramo. Znači, vi ćete, vi ćete... Evo imamo još jedan slušalca. Ajmo ponovo da čujemo šta ima kod vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Samo kratko, molim vas, Vrlo kratko. Prvo vam strašno zameram što uopšte ovaj, dovodite ovakve šarlatane u emisiju. Zar mi nemamo drugih problema? Ovo je šarlatan, ljudožder, ja ne znam više šta da kažem. A ne mogu da shvatim da vi možete na radio koji se toliko sluša, da možete da dozvolite da tako nešto ide u etar. Ako ste lično zainteresovani za to, razgovarajte s njim, učite se od njega. Nemojte nas maltretirati s tim. Dobro, ja vam se zahvaljujem. Samo da kažem, gospodin je bio primoran na neko ljudožderstvo jer nije imao izbora. A e, druga stvar je, gospodin, moram da ponovim, gospodin je tu da pomogne, da skine magiju, da skine crnu magiju, da prevlada bela magija, da nam svima bude bolje. To hoću da podvučem, molim vas da to imate u vidu. E sad, e, približava se kraj emisije. Hoću da popričamo vrlo kratko o Kroliju i Kastanedi. Za Krolija i Kastanedu ja sam vam govorio imam tako loše iskustvo sa tim ljudima. Kod Krolija bio neki seminar, neka radionica otvorena, taj Kroli je pošao da topi olovo neke hemikalije, to je tako smrdelo. Ja ne mogu da vam opišem, tu niko do kraja nije ostao a za Kastanedu on je u 10 sati već ko letva pijan. Da, vi ste se na to... Ja ga vi ste se na ko tebi piše razredu sve te knjige, kažem, on, on ne znam, on ruče, valjda i je droge, on je skroz, skroz tako izgubljen. Da kažete da je izgubljen, da ništa od njega nema. Ništa od njega. Dok, je zanimljivo onaj podatak za Krolije, da je probao nešto sa onim šibicama da vas muva omađe, da on neke pare. On je, vidi, ja sam vidio u čemu je stvari kako on nabija honorare. On je veliku grupu ljudi uzeo, doveo tamo na seminar i posle ih na, na tim trikovima E, sa šibicama događa u ugulio. On je šibicar, jedan običan, mislim to na zapadu je dosta redkost i on na to mlad svet navlači. na crnu magiju. Naravno, crnu magiju, znači kroli... Te e, otporaše i te drugi. Da, da. Evo, čujem da imamo ponovo slušalca na vezi, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pa ja sam upravo gledam dva tri računa ovdje na telefonu, ja mislim da ne strefila crna magija, pa da li bi gospodin mogu da me odmakne, imam a koliki vam je račun? Pa, telefon je 137 dira i 77 para. A e, vi puno mi, so, solite? mi je negdje oko 600 i 400 dinara je ova, kako se zove, ova... A u sav? Sve, e sad to je to dinara. A ja sam dobio 700 dinara i dva puta. Jedan kratak pa je možda crna magija skine. Jedan kratak Ovako, ja ću da, da vas pitam jednu stvar samo. Kažete. Jel vi volite slanije malo? Slanije. Pa dobro, ako, ako, ako smo ozbiljni volimo. Jer da. treba uzroke otkloniti. E. Uvek u tom zlu treba a, otkloniti uzroke, jer, jer riba od glave smrdi. Zato, ako onda pete te da sklonim u stranu, je tako? Pa ja ne znam gde, gde je ribi glava, ali riba od glave smrdi. Telekom Srbija sklonim u stranu. Elektrodistribucija, pa dobro, Pismo je da, da, i njih sklonim. Pismo je jedno najbolje da pošaljete gospodinu to je puno sad problema, mislim. Ali znači, koliko se... samo, sam 500 dinara da, uplatim pa da se mi uključim, da se ja uključim drugčije ovaj, u posao. U... Oni 500 dinara što treba A, da, da, uplatite pa da, da, da ovaj, u koverat pošaljete na moju adresu. Ovako ćemo mi to, samo mi... A inače ovako iz vaših podataka, ovako na brzinu koliko sam mogao da sagledam, prema tim podacima e, ja mogu da vam predvidim da ćete vi ove nedelje naći šećera prema e. podacima koji ste rekli. Sad ako imate para da kupite šećer, očekujte do kraja nedelje prema mojim predviđanjima vi ćete naći šećera. Drago Samo manje solite, malo slano, manje, manje solite. E, zahvaljujem, zahvaljujem slušalcu. E, da, da, evo nekako privedemo polako kraju ovaj razgovor. Recite mi, šta čitate od knjiga? Čitate li? Pa, od knjiga čitam, čitam Tihi Don, čitam... dobro, tihi još? Čitam drugi deo Tihog Dona ovo ostalo je stranje mislim, ovaj, čitao sam, počeo sam da čitam i Njutna, ali to mi ne leži. Dosta je to neiskreno pisano i ja sam video da on u stvari pokušava da mađija sa tim brojevima. Da, mesto, da svede na, na jednu čistu ideju kao, u tihom domu. Evo imamo još jednog slušalca, ovo će biti posljednji slušalac za danas. Izvolite. dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas, ali stvarno sam iznenađena vašim gostom i ovaj, uopšte da. se upuštate u takve diskusije ovaj, a drugo kad je on tako beli mag kako to da deset godina nekome puni džepove a nekome stvarno ih prazni, stalno ih prazni od kojih se mi para obnavljamo Mislim, dobro, to je pitanje. Izvolite, gospodine. neka kaže, od kojih, a kako oni puni depove, ovaj čovjek sad podsjetio me na jednu priču mog strica starog čovjeka, kad ga je pitao komše, ja bi se ženio. On kaže, mani ženi zbog hajde da ti prodam patka. Mm, Znate, evo tako da, mi sad izgledala ova emisija. Nabavit ćete šećera, a struju ćete platiti. Mislim, ne, gospodin je rekao, izvinjam se, gospodin je rekao da će, da će ovaj, čovjek naići na šećer ne, da, ćemo, ne da će on nabaviti šećer. Ne, on će imati A ne, sreće. Sumena sam je da će ne ići. Normalno, pa naša država nama to, evo pre neki dan tu 200 ljudi bilo da se ruše, pa da baba u nesvest, ne znam, ovu prodavačicu, tu treba onda i obezbeđenje. Pa zato ja treba da uđem u skupštinu i da lepo ispitam one što prave duple recepte da vidim da su omađejani ili ne, da omirišem svako skupštinsko mesto i da odmađijam svako skupštinsko mesto, poslaničko, ministarsko i tak. Treba mi samo 24 sata otvorene ruke u skupštini i da ne morate na dupli recept da se slikate. Dobro, e, e, zahvaljujem dragoj. Ne, ne, nemamo, zaista više nemamo vremena. Nažalost nemamo vremena. Evo da zaključimo emisiju kakav, je, kakav bi bio ovaj zaključak svega, pa svega, vašeg rada? Da e, treba, ova zemlja nema državnog proroka. Ja se slažem sa onima što žele da promene ustav, ali ja bi ga promenio samo u jednoj tačci. Da se ubaci magijska pored izvršne i zakonodavne vlasti. I to je moja želja i ja ću se truditi da u izborima i to nekako sa ovim belim štitom pomognem. Meni je jako drago da smo danas razgovarali, eto, bilo je različitih reakcija, pozitivnih, negativnih, to se uvek dešava kad su ovakve emisije u pitanju. Bili ste mi dragi gost. Hvala vam također, je prijatno kod vas i ja uvek rado dođem kad me vi pozovete. Da, da. I e. sve slušalce 021 pozdravljam i neka znaju da 24. će biti zaštićeni. Ja se mnogo zahvaljujem i želim vam sve najbolje u ime svoje lično i u ime svih slušalaca. Hvala lepo.